Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010-2011. Kuna i bad Allah hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. vekul rabbi zidni ilma. I reci, Allahu, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سعددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول Sjeo čovjek kaže, ja sam mutavakil. Ne mora ni kazati, on je tako. Ne, nije mutavakil. Onaj koji se ostane na Allaha dešanu on je shvatio da mora da krene. Zato kaže poslanik, ali salatu da se vi istinski oslanjate na Allaha dešanu Vi bili poput ptica koje izađu, znači gladne, a vraćaju se sice. على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا Kažu ših, onaj kafanđija, uf, kaže izgleda došao sebi, trijeznio se. Skonto koliko mu para pala, a ja pare potirio, šta ti sad? Kaže šejh, ja se vraćam, etejtu ke ta iben. Ila Allahi azze ođer. Kaj dolazim ti kao pokajnik, moj imetak i moj život se raspolaga za islam. فالإذلال وقاما وقام ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جبارا في السير كثير غزارا عادم كالموج I ovo je dokaz nama koji nešto kažemo da pozivamo, da znači znamo da možda od najvećih griješnika uz Allahu pomoć može postati veliki mu'min. إلى رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فاتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين النيران النيران حاربي ظلانا تعبد الصلبانا حاربي تعبد الصلبانا كم أذاقوا قومي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Lalte za kašnjenje imali smo neki gostiju pa nisam i mogao da im nadadnem bar instrukcije Idemo sa hadisom da vidimo jesmo li šta učili juči. Bunjel islamu ala hamsin. Jel neko zapamtio bar na arapskom jeziku? Ako nije na bosanskom, hamu onda bar na arapskom. Šeh Jemeni? Na ovom preko Ilahiju nešto. Molim? Jest, jest, jest, jest. islamu ala hamsin. Jest, jest. Pročitaj nam hadis. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه البخاري ومسلم الله يبارك فيك. li u kojoj predaji spomenuto ono meni pa ili se vira, to u ovoj predaji... Znači, to je od Džibrila, hadi Džibrila. <clears throat> Jest, jest. prevedi nam. Jer će neko drugi, znamo bar prijevod? Hajde, Bojno. Islam je sagrađen na, na pet stvari, znači sagrađen. Šehade, znači svjedočenje, da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži poslanik da, da klanjanje namaza kako smo jučer spomenuli izvršavanje namaza ne uspostavljanje namaza uspostavljanje namaza mora svaka uspostaviti kome se Allah smili. Post, post mjeseca Ramazana i davanje zekljata i obavljanje, obavljanje hađa za ono koji koji moguće. Jeste, jeste. Pa to nije rečeno koje je mogućnost, je li tako? U ovome, hadisu nije rečeno. post, stavljen je prije posta. Pa i ovdje je stavljen hađ prije posta, da kod Džibrila je, znači, obrnuto. Idemo, znači, na četvrti hadis. Ovaj četvrti hadis je posebno, draga moja braćo, interesantan da vidiš da si bio Ebu ništa. Znači, da vidiš da si bio Ebu ništa i pa te Allah vidiš koliko si narastu. Citira nam hadis Nešto ćemo malo samo o tom hadisu, a onda ćemo sutra, ako Bog da, gleda završimo, pošto ovo hadis ovaj, malo ima svoje dodirivanje oko stvari, znači koje su vezane za medicinu i pa ćemo o tome malo opširnije.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 Ne može biti li jamer. Možda bi bilo dobro prilikom testiranja ovo e od obrazlaganje ovog hadisa da, da neko ako može na internetu da iskine sliku što je šest dani uradio to baš detaljno. Znači urađen je ovaj ultrazvuk 40 prvi i 42. dan. I jasno se vidi razlike i te razlike su ovaj, baš potrtane, pa bi bilo počno, ako bi neko mogao da to skine. I... Pa hajde ćemo ovim ovcima koji budu... Inna ahalekum la ja'amalu bi amali ahli l'đenneti hatta ma yakunu bejnahu wa baynaha illa zira'un fe jesbiku al-kitabu fe ja'amalu bi amali ahli nar. فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم Allah i barik fi. Ovaj zadnji dio, braćo hadisa, mi ćemo sad poći od ozgu, neki Hadis se zovu zabrinjavajući hadis. Tako nekad ga stavljaju i mislim da je to i Fuad Sedić kad je tamo objašnjavao veliki grijesi da je spomenuo znači ovaj hadis i da ga je tako spomenuo ili u Fusnoti, negdje sam našao to uglavnom spominju ga kao zabrinjavajući hadis. Vidjet ćemo kad budemo prevodili zašto je tako nazvan. Znači od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu kaže pričao nam je poslanik sallallahu alaihi a on je onaj koji je asadiku al-mastuk Znači onaj koji je istinit, povjedljiv, govori istinu i kod njega je istina. Kaže inna ahadakum juđme halku fi omni umni ine jeomen. Svako od vas, jer nije ovdje izuzetak, samo neko od vas, jel tako? Svako od vas, njegovo znači stvaranje u majčinoj utrobi je početak da to bude kapljica ili kap 40 znači dana. tume je kuno alakatan misle dali. A zatim bude to jedan alaka, zakvačak. Ta se kap, ha, negdje obisi, zakači se. Thumme je kuno mobgatan misle dali. A zatim to sad se zakačilo i ta kap bude šta? Bude jedan ugrušak, isto tako. Thumme jursilu ilaihi melek, fa fihi ar A zatim se pošalje Znači, melek koji ovo udahne dušu. Ovo je proces od koliko dana? Imamo šta 40 dana kap, pa imamo 40 dana zakvačak, to je 80, i imamo 40 dana ogrušak, to je 120 dana. Znači, nakon 120 dana Allah subhanahu wa ta'ala pošalje meleka koji, znači, udahne dušu. وَيَأْمُرُ arbi. I bjerbi keliman. I Allah Đelešanu naredi meleku, udahne znači četiri riječi. To jeste četiri smjera ili četiri odredbe šta će se dešavati sa ovim novim stvorenjem. Biket piriskihi propiše se čovjeku na fak. Znači sve ti je propisano i zato kažu učenjaci za, znači, za jednu stvar ljudi raspalili, pogasili i trče za njom. Trče, trče, trče. Mefumul halem muhalefe bi bilo Nepravilno isto tako čovjek ne ide za nafakom. To bilo suprotno, da. Sjeo čovjek i kaže, ja sam mutevakil. Ne mora li kazati, on je tako. Ne, nije mutevakil. Onaj koji se ostane na Allaha lešanu on je shvatio da mora da krene. Zato kaže poslanik, ali salatu da se vi istinski oslanjate na Allaha lešanu Vi bili poput ptica koje izađu, znači, gladne, a vraćaju se site. Znači nisu ptice, znači negdje pišćale tamo u čoškovima, nego ne izađe, jel tako? E, to je taj tevekul. ali nemoj ti sada kazati, evo ja izašao, ali ja u osnovi znam neće ništa biti. Ne mene biti, mora biti. Tebi je Allah propisao svaki dan da kusaš čorbu. E sad je problem. Ljudi kad izađu, raspale, kogod brzina ima, ubaci, ide naprijed, konta on, on će više savrat nego što je u ketvorinski znači nego što je tamo propisano, znači od njegove nefake i s druge strane ljudi idu u rikvac, bježe od smrti. Znači pokušaju da pobjegnu od smrti. A ne mogu pobjeći, ona uvijek dođe. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu A reci smrt od koje vi bježite, to je pred tebom, ne mreš. evo, od, od vam, od vam. Jel, ne možeš pobjeći od smrti. Pa ljudi bježe, vidite, čitav život bježe od smrti i vide čovjek umro, kaže, jest, jest, ali neće, a još ja nisam nikako planu još. Ima ovako se poktupi, jasio oni zuba više u glavi nemaju. Mislim da je to neko pravilo. Znači, pa je prvo propisivanje, znači, na fake. U eđelihi, njegov eđel, znači, tačno koliko će živjeti. Ne koliko ti je babo živio, pa ti kao njegovu tradiciju tu svijetu, A, ti možeš ili podbaciti ili prebaciti. Neš, se isti sad ni rodio s babom, neš ni umirat s babom. On ima svoj put, a ti imaš šta? Imaš svoj put. U amelihi i posao čovjeku. Šta će čovjek sve znači, uraditi? O šakijun u sa'idun. Da li će sretan ili nesretan biti? Fa wallahi la ilaha Tako mi onoga pored kojeg nema drugog drugog Boga. Inna ahadakum le ja'melu bi ameli ahli dženneti hatta ma yakunu bejnehu wa bejneha illa dira'un. Fe jesbiku alejhi al kitab fe ja'melu bi ameli ahli nari fe jedhuluha. E ovo je ono što kažemo da je zabrinjavajući. Kako kažu neki islamski učenjaci. Kaj zaista će neko od vas činiti dijela dženneta Bit će mu to znači jer samo radi dobro. I tako ide u tom pravcu, sve dok ne dođe, a između njega zira, to je lakat. Znači, između njega i dženneta lakat. Nema više ni manje, pa će ga preteći fe jespiku alihil al pa će ga prestići njegova knjiga. Knjiga, to jeste ono što je određeno u knjigi što je Allah odredio tvoje tvojoj sudbini da ti na kraju krajeva moraš tako završiti. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala el alim onaj koji te nije poslao do njalku da bi vidio šta će sa tebom. Nego Allah Đelešanu zna tvoj konačni završetak. Pa će kaže raditi od dijela bi ameli Pa će, znači, samo pedalj i on uzadi nešto od dijela stanovnika džehennema i uđe u džehennem. Primjera čovjek klanja čitav život i prikraj života odjednom, ko što se dešava nama često. Pogotovo ovdje u Bosni. Ljudi klanjaju čitav život. Ode u bolancu kantonalnu. Ja sam imao slučaj sa svojom familijom jedno vrijeme došao sam svoje majci, koja hvala Allahu hađinca i klanja i tako dalje. Majka šehida, ako Bog da... Ja kaže, majko, ovaj, šta je s namazom? Kaže, sine, ovaj, pa ja sam od da to naklanjam, jer kaže, svi me gledaju ovdje. Pa mater, on će tebe gledati kad ti budeš umirala isto. On će se igrati, a neće se moći ne igrati, izgleda. Nego evo ja sam donio hediju koja se zove Tejemum, Donio sam ti suhe, čiste zemlje i ti samo tako kako je Allah dao, i e, hvala Allahu, nije nijedan namaz ostala. Naše narod se dešava tamo kad treba, ode mjesec dana u bolancu i ne klanja tamo. A možda je čitav život radio dobra djela pa ga prestigne ono što, što je od stanovnika džehennema. Nije džaba Allah kazao ma, malekom ma se lekom kupil džen, fi Šta vas je još? Otkud vi u džehennemu? otkud vi u džehennemu. Znači nešto su ovi opasno uradili na, dunjavku. I oni moraju pogovoriti, oni moraju šta se radili. Kažu, lem nekum minel musallin. Nismo klanjali. Znači, zbog namaza, ne i namaza, samo ode u džehennem. I zato kad gledamo kazne oko namaza, najliberalniji hanefijski mezem. Znači čovjek koji bi iz ljenosti ostavio namaz. Ne iz uzbeđenja, koji, iz ubjeđenja, onda je koncensus sam da je čafir i da je murted od dina. Ali čovjek jednostavno, ko što kod nas Bošnja kaže, ja ne mogu stići, nemam vremena, ja radim, on ovaj što je ubrzo da stigne za nafakov, misli će nešto više pokupiti, pa nema vremena. Moja rođaka, ja kam klanjao, kao ja ovaj, niđe ne bi stigao, kao sve pobjeglo od njega, znaš. Pa mu Allah dao, sve mu naopako ide. Jel tako? Ovaj. Pa zbog toga čovjek znači ne smije da ga pretekne ono što je što je nevaljalo, nego mora kada vidimo kazne, po Hanefijskom kažemo čovjek bi iz ljenosti ako ste namaz bio justetav od vamo, šta je sa tebom pa ja ovako, ne, to sva opravdanja mačkori, kanjati ili doživotna robija a šta ovdje znači, braću, doživotna robija? Znači, juste tab. Nema to svaki dan u zatvoru. Bil ti opet išao klanjati? Znači, jednom kad čovjeka vidimo da je pametan, zna u i pare, zovnemo ga i kažemo, ti si optužen, živ bio, ti ne klanjaš. Hoš klanjat? I on kaže, ne, ne ja neću klanjat iz ljenost, ne iz ubjeđenja. Nego ne mogu ja, ja sam nek što ovaj, što meni kaže jedan gore u Njemačkoj. Hoćemo klanjat? a on izgleda nije znao kako se klanja nikako. I sad da se on izvuče, kaže on Efendija, izgleda mi čarape nije čiste. Ovo tako lako, pa sita, pa sita. Ja sam mislio što ti reći da što više nije čisto. Skini čarape, vidi se ovdje, stav, hoće, hoće on. Jel? Ošao je on, jadnik, on se sav polio. On je, na, vidio sam ja na rukovu, njemu škripe znači sama šenerija nije, to se sagibalo. A zašto je išao klanjati? Ja sam učio Kur'an jednom dječaku koji je bolestan. Pa sam ja usredio sredio na dječaka, pade babo. O, kad je babo pao, ja sam okrenuo, sve su žene se pokrile odjednom. Odnekle su izvukle hijabe, prepale se za sebe i pokrile se. A ovaj je tušio mene čito vrijeme, neće vrijediti nikoga, on je zaničanin. Boga, čovjek ima zgradu u Njemačkoj, u Bohumu i on kako je veliki musliman, daje, nemam ništa protiv tebe, ali klanjaš li? I on nije klanjao dok nije vidio jak ajet. Kad je vidio ajet, kažem ja, trebamo sad klanjati kindiju, kaže on Efendija, mene su izgleda čarape prljave. Mislim, nije problem, čarape se mogu skinuti, ako nešto drugo, to je pelaj. Idi se abdesti i klanjao je. I nakon toga kupio knjiga od jednog brata što je samo bio za 150 eura. Znači, mi moramo shvatiti, znači, zašto se ovo može desiti da čovjek uradi nešto što znači ga pretekne od onoga što nije dobro, a radio čito vrijeme dobro pa da ne do... Ovo je samo jedan primjer, a ne do Allah da čovjek onda učini širk. Evo mene sad dolazi komšija i kaže šta ti meni savjetuješ? Nemo je neki hođa rekao idi, on ima nešto, ja sam zaboravio šta je to, nešto ima u sebi, ako nije neki poseban ako nije Allahumme da ima nekog bakra u sebi, nešto da ima, živio kakav ti bakar. I kaže, rekao taj hođa da odeš tom nekom drugom hođi da ponese 300 maraka. Pa kažeš, tam ti savjetuješ? A ja sam od njega za 500 maraka kupio 300 stožne sjeme Živ bio, ne idi tamo, ali moram ti ja imam sa ne mogu ja sad mogu sad Dođi mi tada i tada da ti objasni da ti nemaš bakra u sebi. Neko ti prodaje, znači, smeće u celofanu. Haj kaže, pošećte, pa mi dođi. On ima poremeća, ima dijete jedno koje nije, ovaj, ne može na noge i tako dalje. Nakon fin insan, otac i majka su mu klanjali, volili su nas puno. I on, mislim da klanja svaki namaz, Allah najbolje zna. Ali sad zamislite kakva ljudi imaju objeđenja. Pa vidjeli ste Turabija i koliko narod, znači, vjeruje, znači, sihrbazima, a ne vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ne do Allah da čovjek uradi nešto širkijata, da uradi, da umre u, nekom velikom grijehu. Jer ovdje kada se kaže da će uraditi grije što ga je preteklo, da će otići u vatru, to ne znači, braćo, da će ostati vječno u vatri. Jer mi znamo po našem akidatu ko bude imao trun imana u svom srcu, kad tad će izaći žena. Ali nemoj da ovo spatite neozbiljno. Hajde dok ja, evo još malo je ostalo predavanja. Ne mora znači da mu Hedo digne onaj gore ple, pa da sjedne na žeru direktno. A ovo je sladoled za džahennemsku vatru. Haj pokušaj malo da odeš u ovaj džahennem, eto, pa ćemo te mi izvaditi. Bilo mogli ikoga obijeti da ga stavimo umjesto čutka onoga da on kaže, ljudi, ja stvarno imam neke aferima ja sam griješio, evo vidiš, sad govore protiv mene, nisam dobar, dajte me malo da ja osjetim šta je džahennem, guram te me, pa nemojte me sam zaboraviti, jel? Izvadite me kasnije malo, da ja ne boli, brate, pa da malo... Znači, nema takvog, puškog ga ne bi natjerali. Ovo je dunjaluk. A šta mislite onda otići 70 godina u džahennem, kao što je spomenuto hadisu, ili otići sekundu u džahennem, to je ta džehennemska vatra koja znači ovaj je nepodnošljiva. I zato je ovo zabrinjavajuće. A isto tako inna ahadakum la ya'malu bi ameli nar. A neko će kaže od vas raditi djela od stanovnika vatre. Vidimo čovjeka kabadahija kababa. Znači kabadahija pravi. Treba ga uhvatiti i zabraniti mu taj kabadahluk njegov. Znači radi djela, griješi, ovo ono. Ali nemoj mi da za njega kažemo, on će sigurno u Mi možemo kazati, ne to Allah, ako u takvom stanju umri. On će ako umre u takvom stanju, on će, on u I ovo je dokaz nama koji nešto kažemo da pozivamo, da znači znamo da možda od najvećih griješnika uz Allahu pomoć može postati veliki griješ, veliki mu'min. Kaže poslanik ali slatu sam, inna Allahe la hada din, bi ređulin fađer. Allah će pomoći ovaj din nekada i sa griješnikom. Nekada i sa griješnikom. Kažu, Šamu je bio u Anadoli jedan šejh koji je imao svoju medresu, pa je uvijek zajmo od ljudi da mu nešto dadnu za učenike, jer ne može medresa ići naprijed ako nema šta jesti pit. Pa je ako svi bio u nekom dugu. A tu je bila neka Bertija, Johnny Tour sigurno domina i onoga što šta. Tu nije tijelo za, za Pa jedan dan obrađivali se ovaj hadis, da će Allah pomoći vjeru sa grešnikom, pa ispucovamo sve, nema više, treba vratiti dugove, nema se. I uglavnom učeni ljudi, oni podijeliši svojim učenicima i sami su bijeda, pa je rekao, a zašto ja da ne provjerim ono što je rekao poslanik sam. Pa je pokucao na vrata kafane, ušao unutra. Ima šta je vid, jedni pjani, šef tamo glavom, jadnik tuče usto, budala u timu, konobarca se izgubila. Ali kada je šef, šef vidio, kaže, ehlen bi šejh, dobro nam kada je došao šehu, kada je budala, ne zna šta priča, pjan, kaže ja tebe odavno čekam. Konobarce, otvori mu Saharu i nek uzme, uzmi sa koliko ti drago. Budala kaže, pjan, ne zna šta priča. Idi, kaže, še, izvini, ja sam malo potegao, ali ja dobro znam, idi uzmi šta treba. I še bome uzme, kada je rekao uzme koliko drago, on uzme. Rati dugove, kupi namjenica, jer se gre, znači ne prenosi. Sad dođe neki kafanđija i kaže, ja vas počastio jabukama, grahom, znaš, samo ne vre piva ni alkohola, ružno ime, jel tako? Mi bi rekli, nećemo mi tebe odbiti, jer neće u jabukama prijeći njegov grije na nas. Ono koje je to tamo negdje došlo do toga neistrano, taj grije ostaje kod njega. Da li me razumijete? Pa je ovaj uzeo, vratio dugove, kaže kad ujutru neko lupa na vrata medrese, on poslao jednog od učenika, otvorili, tamo se pripremili za saba, Kažu šejh, onaj kafanđija, uff, kaže izgleda došao sebe, treznio se. Skonto koliko mu para pala, a ja pare potirio, šta sad? Kaže šejh, ja se vraćam, etejtu ke tajbe ila Allahi azze ođem. dolazim ti kao pokajnik, moj imetak i moj život se na za islam. Razmišlja o tome, tako da mi ne smijemo gubiti nadu Znači, kada vidimo ljude, ja imam jednog ovdje muslimana koji mi dođe, invalid, kaže, ti si mene prije 15 godina rekao, a što će ti ta menša? Ja ne znam kad sam to rekao. Kad bio sam ja kod tebe, ja ga pitao, a što će to? Ja rekao, neka malo. A ti mi rekao, kada te imen, kaže, da ja stavim ako ima malo potrebe, da ja u oba uha stavim. Pa mi je kaj je trebalo 10 godina da ja to vidim, da to ne treba malo, Razumiješ? da je to u nekom tamo vremenu bilo da se se znači kopila tako obilježavala da se zna tačno da to, to dijete, taj čovjek nema ni oca ni materi. Ne zna se odakle bahnu na ovaj svijet. Znači neispravno je došao na ovaj, na ovaj svijet. Pa čovjek će znači raditi od dijela stanovnika džehennema sve dok ne bude između njega i džehennema znači taj jedan lakat pa će ga preteći ono što je od stanovnika dženneta i uče uče u džennet. Zato, draga moje braće, ovo je i zabrinjavajući hadis, a ujedno znači i hadis koji nas postiče da ne gubimo nadu uz Allahu te bareke tala pomoć. S ovim ćemo znači stati, a sljedeći ćemo put ako Bog da nastaviti sa tumačenjem kako je to tumačio šejh Ibn Usaymin rahimahullahi ta'ala a do podne iskoristite, znači da se naoružate Avdestom, promijenite abdest želi da obnovi sunnet na sunnet, klanjat ćemo podne, a onda ako Bog da će biti malo slobodno je ikindije, vjerovatno će poslije ikindije, znači biti jedna, jedna grupa koja će, ili svi ćemo izaći, da pozovemo ova drva ovdje koja su oborena, da ih pozovemo da se predaju uz Allahu pomoć. Imaju dvije motorke, imaju znači dvije, tri cjekire, da to znači riješimo, a onda ako Bog se vraćamo ponovo u ostale programe. Večera će biti ponovo izlazenje ako Bog da u Tavu, neće biti daleko. A jedna će ekipa ići danas, sad poslije podne u Jednom našem bratu. Ovo ovako, hvala te braću na ovaj govor, ovaj ovim pričom o ovome čovjeku kapanđi, kako se on vratio Allahu pa Hoću da kažem sebi, a i svima ostalim, nemojte misliti da, ja nešto filozofiram. Jer često čujemo od nas, braći, koji često vidimo čovjeka, kažemo jednom, nije, ne vidimo ga u mešidu, ne vidimo ga s nama ovdje i kažemo, priđemo mu, kažemo, hajdu, živ bio, hajde s nama u islam, kaže, on ne prihvati te, kaže odmah kjafir i gotovo, završilo s njim ovaj šef lakše je mogao postupiti prema ovome, više imao, imao ovaj opravdanje da mu kaže to, a nije rekao tako. Nego uzeo ono što mu je trebalo od njega i otišao. I sam je čovjek došao u gestovima. A mi svojim gestovima, još javno, ne, prozivam nikoga, nemojte razumjeti, ovaj, često čujemo od nas, iz naših usta, koji kažem da je sunet Ne kažem da ne treba za mnog kaže što je Lema rekao, ponekad namaz, da je gel, To je tako. Ali pazite, kad pričam ovom narodu, hoćemo da ušir. Ne možemo tako jednostavno. Čovjek prvi put možda čuje za islam i odbio nas prvi put, mi ga odmah bacimo tamo. Znači ne možemo. Hoćemo, kažem, da prime ljudi, da dođemo, da poveća se vasahva, a na, neki način ježimo ti ljudi ili odbijamo ovim našim postupcima. Onoga koga treba protekfiriti, reći, to Lema rekla jasno i nije za svakoga to še bilo zna i Ibrahim, braća i ovih, većina vas to znam, za svakoga da nekom priši, prišiva svijetu, ovaj kelafer, ovaj mušik, ovaj, ovaj, ono. Toliko. Allah je barik, Allah Lijepa opaska, lijepa opaska, to smo mi ovaj, potenciramo stalno. Uglija je jedan lijep slučaj spomenuti? Bojno, bojno. Imamo, znači ko ima podjela se prvi abdest može, a mi sjedimo dok ne čujemo mu Jedan onaj brat tako Banović, Sufjan onako, I sliča Tako je, jedne, jedne prilike traži posao došao kaže, gdje ti me reci? Ko je tvoj šejk? I koji je s tim Mesreba? Rekao, ja sam Mesreba, poslaniku, to mi je šejk poslanika Aleksandra. Kaže, pa za ne treba i moj biti. Ja on tako onaj, počne dolaziti kod nas, kod mene kod kuće stravi. klanjati i bježati od babi. Znači od da on dolazi na I mašala on se pravo prihvati onaj suneta. Odio ti Sufija. I kasnije baba njegov onaj, negodovo tu pojavu i na njim raspravljao, da do, došao meni kući raspravljao, raspravljao. Dakle, ja sam u sa njim. Ali u njega sin nikako da popusti. I jedne prilike on se spremio, on će sad dole ide na sve. Da završi to. <laughs> Allah da, da sam ja morao majku voziti onaj, kod tetke gore na selo, to je jedno 5-6 km. I zove me u putu Sa kaže, evo nas usput, ima bujruma, rekao, ima, ali samo sačekaj pred kućom dok ona vratim se. I ovaj je došao dole i tako malo dok čeka mene, Sakir sa njim malo nešto popričao, tako uzidio smiri ga. Tako da je on danas onaj svoj gornji sprat dao i uredio sad i to mešći do Allah, I on i njegov drugi sin i, i žena nikad stavila i tata Hamla. To nam je, znači pola džavata on i njegova porodica. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010, 2011. Kuna i bada Allahi hvala. zapamtite Allahovi robovi, braćo. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كريما